50 languages. 22 22. การสนทนาสาม Conversa 3. คุณสูบบุหรี่ไหมคะ Fuma vostè? ดิฉันเคยสูบค่ะ a v a n c i sí. แต่ตอนนี้ดิฉันไม่สูบแล้ว Pero ahora ya no fumo. รบกวนคุณไหมคะ ถ้าดิฉันจะสูบบุหรี่ ¿Le importa si fumo? ไม่เลยค่ะ No, no gens. มันไม่ได้รบกวนดิฉันค่ะ No molesta pas. คุณจะดื่มอะไรไหมคะกับอลเรสเดเบ e u r บารันดีไหมคะอุนกุญักไม่ค่ะ ดิฉันชอบเบียร์มากกว่า No, més aviat una cervesa. คุณเดินทางบ่อยไหมคะกับ viatja molt vostè? บ่อยค่ะ ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจ Sí, però són sobretot viatges de negocis. แต่ตอนนี้เรามาพักร้อน Però ara fem vacances. ร้อนอะไรอย่างนี้ Quina calor. ใช่ วันนี้ร้อนจริง ๆ Sí, avui fa molta calor. เราไปที่ระเบียงกันเถอะ Anem al balcó พรุ่งนี้จะมีงานรื่นเริงที่นี่ Demà hi haurà una festa คุณจะมาร่วมงานด้วยไหมคะ Que vol venir també ค่ะ พวกเราได้รับเชิญด้วย Sí, també hi som convidats.